ფაციავო მეტად ლამაზი ხარ გონი გოლოში ჩიმი ვარდი ჰაცხანძა ვალო შენზე ფიქრობ ნანა ვერა ფრა ჩიმი ყვარდი ჰიდაინანი და ჰიდაინანო ჰიდაინანი და ჰიდაინო ჰიდაინანი და ჰიდაინანო ჰიდაინანი და ჰიდაინო Taroze mok seksu ašli švidi šen še ginahe Bahča širo pipi nebdi pendri dam di ginahe Hidajna ni da hidajna no, hidajna ni da hidajno hidainani da hidainano hidainani da hidaino hidainani da hidainano hidainani da hidaino hidainani da hidainano hidainani da hidaino washim konda titeli gadav twalebi eshi ralamazi gogobebi khar chege punchnetki eshi hoy nani da nani da nana oh hoy nani da nanina hoy nani da nani da nana oh hoy nani da nanina გურიდან გადმევედი გადმევიარებლები რაც ხანენემ შენ გაგზარდა უყვადეს ხელები ჰოი ნანი და ნანი და ნანა ოჰოი ნანი და ნანინა ჰოი ნანი და ნანი და ნანა ოჰოი ნანი და ნანინა ერთა მახელი დამგალა ერთა გასათე ხელმავო დამპირდა დამომატკუა კისერი მოსათე ხელმავო ოვდელო ნანა ოვდენიენა a b o h e dell'io della hov dello nana o h dello nana hov d a l l i e n a n a a b o h e dell'io della hov dello nana